İyi akşamlar değerli Açık Radyo dinleyicileri. 94.9 Açık Radyo'da Zamanlar Değişirken'in bir başka programına daha hoş geldiniz. Bu hafta e, aslında benim öncülünü hatırlamadığım bir program yapıyoruz. Hiçbirimiz stüdyoda değiliz. Ama canlı yayındayız. E, ben programı açmayı e, aldım. Altı abi hiç katılamayacak bize. O Girit'te ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Şu anda bu hastalık. E, benden sonra da Güven abi bağlanacak ve programı götürecek. E, stüdyoda değiliz ama Güven abi telefondan e, dümeni devralacak. E, bu akşam için çok e, bu program içinde çok sık rastlanılmayan bir e, mihenk taşımız var e, albüm bitiriyoruz. Bizim e, zaten uzun süredir dinleyen dinleyicilerimiz bilir. Albüm bitirmemiz program esnasında faslı olan bir şey e, değil. Bugüne kadar e, iki yayın dönemidir zamanlar değişirken sürüyor. E, işte dördüncü stüdyo albümüne gelmiştik Bob Dylan'ın ve bu akşam dördüncü stüdyo albümü için albüme girebilen resmi kayıtları e, çalmayı eğer bir aksilik olmazsa veya e, muhabbet bir şekilde uzamazsa bitireceğiz. Ondan sonra e, albüm için yapılan diğer kayıtlara, outtake denilen veya işte albüme giremeyen kayıtlara geçeceğiz. E, yaklaşık bir hafta kadar da onlar sürdükten sonra devam edeceğiz. E, Bob Dylan'ın dördüncü stüdyo albümü zaten e, birkaç haftada dinliyorduk. Another Side of Bob Dylan. E, Bob Dylan'ın artık protest şarkıcı veya folk şarkıcı kimliğini e, bilinçli bir şekilde geride bırakıp o e, personadan e, bilinçli bir şekilde sıyrılıp e, biraz daha e, dönemin pop müzik e, çerçevesi içine e, girmesinin e, aslında e, ilk olarak e, tezahür ettiği albüm diyebiliriz, resmi kayıt diyebiliriz. E, dokuz parçamız var. E, bu dokuz parçanın bir kısmı yorum tabii. E, şimdi isterseniz ilk kayıtla başlayalım. Motorcycle Nightmare parçanın adı. E, ilginç bir parça bu. E, e, Güven abi belki daha fazla da bahseder ama e, parça e, şarkı sözlerine biraz da e, Dylan'ın aslında ifade özgürlüğü meselesine. Çünkü bu ifade özgürlüğü meselesi Dylan'ın daha sonra da ısıracak. Çünkü ne derse desin artık o e, tatmin olmayacak bir e, folky veya protest e, şarkı hayranları, e, takipçileri var Dylan'ın. E, onlar hiçbir şekilde artık bu dönüm noktasından sonra bir kısmını tatmin edemeyecek hayatı boyunca. E, ve albüm içinde de aslında o meseleye, o e, dönüşümüne, kendi dönüşümüne referans veren e, birden fazla parça var. E, belki geniş olarak baktığımızda bu da bunlardan bir tanesi sayılabilir. Evet, şimdi kulak verelim Motorcycle Nightmare. I pounded on a farmhouse looking for a place to stay. I was mighty, mighty tired. I'd come a long, long way. I said, hey, hey, in there, is there anybody home? I was standing on the steps, feeling most alone. When out comes a farmer, he must have thought that I was nuts. He immediately looked at me and stuck a gun into my guts. I fell down to my bended knees, saying, I dig farmers, don't shoot me, please. He cocked his rifle and began to shout, Are you that traveling salesman that I have heard about? I said, No, no, no, I'm a doctor and it's true. I'm a clean cut kid and I've been to college too. Then in comes his daughter, whose name was Rita. She looked like she stepped out of the Dolce Vita. Amelia tried to cool it with her dad and told him what a nice, pretty farm he had. He said, What do doctors know about farms? Pray tell. I said, I was born at the bottom of a wishing well. Well, by the dirt neath my nails, I guess he knew I wouldn't lie. He said, I guess you're tired. He said it kind of sly. I said, yes, 10,000 miles today I drove. He said, I got a bed for you underneath this stove. Just one condition you can go to sleep right now that you don't touch my daughter and in the morning milk the cows. I was sleeping like a rat when I heard something jerking. There stood Rita looking just like Tony Perkins. She said, Would you like to take a shower? I'll show you up to the door. I said, Oh no, no, I've been through this movie before. I knew I had to split, but I did not know how. When she said, Would you like to take that shower now? Well, I couldn't leave unless the old man chased me out. Cause I'd already promised that I'd milk his cows. I had to say something to strike him very weird. So I yelled, I like Fidel Castro and his beard. Rita looked offended, but she got out of the way as he came charging down the stairs saying, What's that I heard you say? I said, I like Fidel Castro, I think you heard me right. Then I ducked as he swung at me with all his might. Rita mumbled something about her mother on the hill as his fist had hit the icebox. He said he's gonna kill me if I don't get out the door in two seconds flat. You unpatriotic, rotten doctor, commie rat. Well, he threw a Reader's Digest at my head and I did run. I did a somersault as I seen him get his gun and crashed through the window at a hundred miles an hour and landed fully blast in his garden flowers. Rita said, Come back, and he started to load. The sun was coming up, and I was running down the road. Well, I don't figure I'll be back there for a spell, even though Rita moved away and got a job at a motel. He still waits for me, constant on the sly. He wants to turn me into the FBI. Me, I romp and stomping, thankful as I romp. Without freedom of speech, I might be in the swamp. Motorcycle Nightmare Bob Dylan'dan dinledik. Ee, ben Güven Güzeldere merhabalar. Ee, Mahir'in de az önce programın açılışında söylediği gibi bu hafta ilk kez stüdyoda kimse olmadan e, programı canlı yayında yapıyoruz. Ee, yani stüdyo belki bir hayaletler stüdyosu gibi ama e, teknik masada Selahattin Çolak her şeyi e, koordine ediyor bizim namımıza. Altı yurt dışında e, Mahir'de e, Ege sahillerinde. E, ben e, programı Cambridge Amerika Birleşik Devletleri'nden telefonda yapıyor olacağım. Another Side of Bob Dylan albümünü çalmaktayız. Dördüncü stüdyo albümü Bob Dylan'ın geçtiğimiz üç hafta boyunca albümün ilk yüzündeki altı parçayı çalabilmiştik. bu sefer B yüzündeki yani plak şeklindeki e, albüme baktığımızda B yüzündeki 5 beş şarkının 5'ini de çalıp e, bitirmek istiyoruz ki haftaya e, albüme girememiş ama albüm için kaydedilmiş şarkıları çalalım ve e, daha sonra Bob Dylan'ın 5. albümüne e, doğru yol alalım. E, hatırlayacaksınız e, 1964 senesinde 3. stüdyo albümü The Times They Are Changing ile e, protest e, şarkıcı kimliğinin belki zirvesine ulaşan Dylan e, hemen aynı sene içinde yine 1964 senesinde e, Bob Dylan'ın Bir Başka Yüzü isimli albümünü Another Side of Bob Dylan'ı çıkartmış ve e, ben bir protest şarkıcısından ibaret değilim aslında başka e, yanlarım da var e, demişti. Bu albüm e, müzikalite olarak önceki albümlerden belki çok farklı değil. E, yine ağız müzikası ve gitarla akustik e, şarkılar içeriyor. Yalnızca bir şarkıda e, da var Black Crow Blues'da. Bunu önceki hafta söylemiştik. E, fakat e, bundan sonra e, hemen bir sene içinde çıkacak olan 5. E, beşinci stüdyo albümü Bringing It All Back Home da e, yarısı akustik yarısı elektrikli enstrümanlar e, kullanan icralara yer verecek Dylan. Ve onu izleyen e, Highway 61 Revisited ve Blonde on Blonde'da da e, elektrikli, elektro gitarlı e, müzikal personasını e, tamamıyla yerleştirmiş olacak. Bunlardan önümüzdeki haftalarda e, bahsediyor olacağız. E, Albümün bu yüzünde çalacağımız beş şarkı var demiştik. Motorcycle Nightmare'in ardından My Back Pages, daha sonra I Don't Believe You, daha sonra Ballad in Plain D ve son olarak da e, Dylan'ın belki en tanınan şarkılarından It Ain't Me Babe bir çalacağız. Bir iki tane de yoruma yer vereceğiz. E, e diğer programlarımızın aksine konuşması az, şarkısı çok bir şekilde ilerleyelim diye düşündük ki bütün bu şarkıları çalabilelim. Ee, my Back Pages bir sonraki şarkı e, ilginç hikayesi de olan bir şarkı. Fakat önce e, isterseniz dinleyelim arkasından ben şarkıdan bahsedeyim. Bob Dylan My Back Pages. Crimson flames tied through my ears rolling high and mighty traps, pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much much older then, I'm younger than that now. Half-racked prejudice leaped forth, ripped down all hate I screamed. Lies that life is black and white spoke for my skull I dreamed learned romantic facts of musketeers, foundationed deep somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Girls' faces form the forward path from phony jealousy to memorizing politics of ancient history flung down by corpse evangelists unthought of though somehow ah, but I was so much older than I'm younger than that now. A self ordained professor's tongue, too serious to fool, spouted out that liberty is just equality in school. Equality I spoke their word as if a wedding vow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. In a soldier's stance, I aimed my hand at the mongrel dogs who teach fearing not I'd become my enemy in the instant that I preach. My existence led by confusion boats, mutiny from stern to bow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Yes, my guard stood hard when abstract threats too noble to neglect deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms quite clear, no doubt somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Bob Dylan'dan dinledik. My Back Pages. Ee, bu Arka Sayfalarım isimli şarkıda Bob Dylan e, bir anlamda günah çıkartıyor ve e, protest şarkıcısı kimliğini e, niye ve ne şekilde terk ettiğini de birazcık açıklıyor. Ama bunu yaparken hiç özür diler gibi bir hali yok. Tam tersine e, belki e, protest kimliğini özellikle sevenlerin e, kalbini kıracak şeyler söylemekten geri durmuyor. Diyor ki mesela e, az önce siz de e, dinlediniz özgürlük ya da eşitlik gibi şeylerden öylesine bahsediyordum. Sanki iyi ve kötü e, açıkça tanımlanabilir e, şeylerdi. Bunları korumam gerektiğini düşünüyordum. Ama e, o zamanlar çok yaşlıydım. Halbuki şimdi çok daha gencim. E, diyor şarkının tekrarlanan bu teması. Yani kendimi e, öyle yaşlı başlı ve her şeyi bilen bir insan gibi hissediyordum. Ama şimdi e, daha genç birisi olarak yeni bir sayfa açarak e, kariyerime devam ediyorum gibi bir mesaj var burada anlaşılan. E, bu e, albümünden bahsettiği bir söyleşisinde de New York Times'a verdiği bir e, söyleşide diyor ki bu albümün içinde ona buna parmak sallayan şarkılar yok. Çünkü ben e, söyle vermeye başladığım anda kendi kendimin e, en büyük düşmanı haline geliyorum. Bu e, tarz şarkılardan e, artık vazgeçtim. Tabii Dylan böyle diyor ama inanmamak lazım. Çünkü yaklaşık bir 10-15 sene sonra yani 1970'lerin sonunda ve 80'lerin başında e, yeniden doğmuş Hristiyan kimliğiyle e, başka bir personaya büründüğü zaman Dylan söylevlerin en büyüğünü veriyor olacak ve e, içinde e, sahiden berbat şarkıların da bulunduğu bir takım e, işte Hristiyanlık övgüsü yapan e, şarkıları söylüyor. E, ona buna da parmak sallıyor olacak yeniden. Ama daha ona 10-15 senemiz var. E, biz de programın doğal akışı içinde herhalde oraya bir 10-15 sene içinde anca varabiliriz. E, ama e, o albümlerden de e, albümleri çalarken bundan mutlaka bahsediyor olacağımızdan emin olabilirsiniz. E, Another Side of Bob Dylan e, 4. stüdyo albümü 1964 senesinde çıkmış. E, My Back Pages şarkısının aslında pek çok güzel e, yorumu da var. E, Keith Jarrett e, tarafından, Steve Earle tarafından ve Hollies tarafından mesela icra edilmiş. Fakat biz e, Dylan şarkılarını özellikle beğenen, seven ve icra eden, e, güzel icralarda da bulunan, daha önce de çalmış olduğumuz The Birds grubundan bir yorum e, çalmayı e, yeğledik bu akşam. Şimdi bir de The Birds'den dinleyelim. My Back Pages. Müzik so much older then. I'm younger than that now. The Birds grubunun yorumuyla dinledik. My Back Pages e, Bob Dylan'ın Another Side of Bob Dylan albümünün son şarkılarını çalmayı sürdürüyoruz. E, bir sonraki şarkımız I Don't Believe You e, dedi alt başlığı var. She acts like we have we never have met. Yani sana inanmıyorum. Her ne kadar biz hiç tanışmamışız gibi davranıyorsa da diye belki çevirebiliriz. E, bu şarkıyı Londra turnesinin bir parçası e, olan e, gezisi esnasında Atina'nın e, hemen dışındaki küçük bir e, köy olan e, Yunanistan'daki Vernilya kasabasında kalırken yazmış e, Bob Dylan ve e, bir akşam birlikte olduktan sonra ertesi gün onu tanımıyormuş gibi davranan bir e, kadından bahsediyor bu şarkı. E, bu albümde e, sıkça referanslarla yer alan e, ve Bob Dylan'ın ilk senelerinde hayatında önemli bir yer tutmuş olan kız arkadaşı Suzy Rotolo'dan mı bahsediyor yoksa e, ilk kez orada tanıştığı yepyeni birisinden mi bahsediyor orası e, belli değil. E, benim baktığım e, kaynaklarda e, bunu belirtememiş. Bunun muğlak bırakıldığını söylemiş. Her halükarda ara sıra bu programda yararlandığımız Bob Dylan The Story Behind Every Track başlıklı şöyle üç tuğla kalınlığındaki kitapta Philip Margotin ve Jean-Michel Geston'un e, yazdığına göre şarkı Yunanistan e, etkisiyle e, hafif bir Yunan müziğini andırır bir gitar girişiyle başlıyor ve öyle devam ediyor. ben çok benzetemedim doğrusu Yunan havalarını şarkının girişine bile ama bunun kararını vermek size kalsın. Bob Dylan'dan şimdi dinliyoruz I Don't Believe You. I can't understand. She let go of my hand and left me here facing the wall. I'd sure like to know why she would go, but I can't get close to her at all. Though we kissed through the wild blazing that time, she said she would never forget but now morning is clear. It's like I ain't here. She acts like we never met. It's all needing me like some mystery. It could even be like a myth. But it's hard to think on that she's the same one that last night I was with. From darkness, dreams are deserted. Am I still dreaming yet? I wish she'd unlock her voice once and talks that acting like we never met. If she ain't feeling well, then why don't she tell? Instead of turning her back to my face. Without any doubt, she seems too far out for me to return to or chase. Her skirt skirted swayed as the guitar played. Her mouth was watery and wet. But now something has changed. Pussy ain't the same. She just acts like we never have met. If I didn't have to guess, I'd gladly confess to anything I might have tried. If I was with her too long, or I've done something wrong, I'd wish she'd tell me what it is I'll run and hide. Though the night ran swirling and whirling, I remember her whispering, yeah. Evidently she don't, evidently she won't. She just acts like we never have met. I'm leaving today. I'll be on my way. Of this I can't say very much. But if you want me to, I can be just like you and pretend that we never have touched. And if anybody asks me, is it easy to forget? I say it's easily done. You just pick anyone and pretend that you never have met. I Don't Believe You Bob Dylan'ın sesinden dinledik. Another Side of Bob Dylan albümünün e, son şarkılarındayız. I Don't Believe You'nun da e, aslında birden çok güzel yorumu var. Biz fakat bunların içinden e, özellikle Altuğ'un e, favori müzisyenlerinden olan Al Stewart'ın e, yorumunu çalmaya karar verdik. E, Glasgow'da doğmuş bir İskoç e, müzisyen e, Al Stewart 1960'lardaki İngiltere'deki e, folk müziğinin canlanış dönemine de damga vuran isimlerden. E, belki hatırlayanlarınız olacaktır 1976'da çıkarttığı Year of the Cat isimli şarkıyla da uzun süre listelerin başında yer almıştı. E, bu şarkıyı e, bizim ilk gençlik zamanlarımızda e, Altuğ'un e, yüzlerce hatta binlerce defa e, çalmasıyla e, benim de e, hafızama ister istemez kazınmış e, bir şarkı olarak e, bir yere not etmiş oldum. E, şimdi bir de Al Stewart'tan o halde dinleyelim. I Don't Believe You. took my hand and left me here facing the wall. I'd sure like to know why did she go, but then I can't get close to her at all. Though we kissed through the wild, blazing night time, she said she'd never forget. But my morning is clear, it's like I ain't here. She just acts like we never have met. It's all new to me, like some mystery. It could even be like a myth. Yet it's hard to think on that she's the same one that only last night I was with. From darkness dreams are deserted. Am I still dreaming yet? Oh, I wish you'd unlock her voice wants on top, instead of acting like we never met. If she ain't feeling well, well then why don't she tell us that I'm turning her back to my face? Mm, without any doubt, she just seems too far out for me to return to our chase. she don't. Evidently she won't. She just acts like we never have met. If I didn't have to guess, I'd gladly confess to anything I might have tried. If I was with her too long or I've done something wrong, we should say what it is, I'll run and hide. Though it skirted swayed as the guitar played, her mouth was watery and wet. But now something has changed, but she ain't the same. She just acts like we never have met. I'm leaving today, gonna be on my way. Of this I can't say too much want me to. I can be just like you. Pretend that we never have touched. And if anybody should ask me, is it easy to forget? Why, it's easily done. You just pick anyone. Pretend that you never have. I Don't Believe You Al Stewart'tan dinledik. E, ee, 1970'lerden doğru bir esinti odalarınıza dolduysa e, tamamıyla bu sebeptendir. 94.9 Açık Radyo'dayız, canlı yayındayız. Saatler İstanbul saatiyle 21.34'ü gösteriyor. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla Yarım Yüzyıl programındasınız. Programı Mahir Ilgaz, Altı Güzeldere ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. E, şu anda Altuğ'da, Mahir'de, e, Ege sahillerinde uzaktalar. Ee, Ege'nin iki yarı, iki yakasındalar. Ee, programı ben o açıdan, e, o sebepten tek başıma yapmaktayım. ben de aslında stüdyoda değilim. teknik masada Selahattin Çolak'ın yardımıyla e, böyle biraz uzaktan kontrol şeklinde programı götürmeye çalışıyoruz. Bu akşam Bob Dylan'ın dördüncü stüdyo albümü olan e, Another Side of Bob Dylan'ın e, ikinci albümün ikinci e, yüzündeki şarkıları çalarak bitirmeyi hedefliyoruz. Galiba da öyle olacak. E, o yüzdeki e, beş şarkının ilk üçünü çaldık. E, sondan bir önceki şarkının da uzunca bir hikayesi var. Ballad in Plain D şarkının adı. Ee, yani re da bir balat. E, ee, ismine baktığınız zaman e, şarkının içeriğiyle ilgili çok bir şey anlaşılmıyor. Hatta sözlerinin girişi de e, çok masum ve yumuşak e, başlıyor. Bir zamanlar bir kız sevmiştim diye başlıyor. Bir e, kuzu kadar masum ve bir peri e, kadar e, zarifti e, diye devam ediyor. Fakat aslında e, şarkının devamında hoş olmayan e, şeyler anlatıyor e, Bob Dylan. bu albümden önceki albümlerinde hem fotoğrafını hem kendisine referanslarına rastladığımız kız arkadaşı Suzy Rotolo ile ayrılışını anlatan bir şarkı. E, şarkının içinde e, Suzy Rotolo hakkında pek kötü bir şeyler söylemese de e, etrafındaki insanlar hakkında mesela ayrılıklarına sebep olan e, kavgada yer alan e, kız kardeşi hakkında pek nazik olmayan şeyler söylemekten geri durmuyor e, Bob Dylan. E, Suzy'nin ya, ya da onun e, parazit kız kardeşi hakkında e, hiçbir saygım yok filan gibi e, cümleler sıkıştırmış araya. E, Mahir'e göre e, Bob Dylan'ın yazdığı, yazacağı bütün şarkılar arasındaki en kötü şarkı olarak dolayısıyla düşünülebilir. Yıllar sonra Bob Dylan'a soruyorlar e, bu şarkıyı yazmış olmaktan dolayı e, bir pişmanlık duyuyor musunuz diye e, biraz duyuyor gibi anlaşılan e, şöyle cevap veriyor. E, İngilizcesini söyleyeceğim. I must have been a real schmuck to write that diyor. E, schmuck nedir derseniz İngilizce'de kullanılan aslında Yiddish denilen e, eski Nazi Musevilerinin kullandığı e, biraz İbranice biraz Almanca'nın karışımı e, bir e, konuşma dili genellikle İbranice diliyle yazılıyor. E, şmak e, amiyane tabirle söylemek gerekirse e, o şarkıyı yazdığıma göre gerçek bir hıyarmışım e, demiş burada. E, Bob Dylan daha iyi bir tercüme bulamadığımdan e, böyle çevirmek zorunda kaldım. E, kusura bakılmaya. E, şimdi isterseniz e, Bob Dylan'ın bu e, bir anlamda intikam alma şarkısı e, olan e, ve albümün sondan bir önceki parçası olan bu şarkıyı dinleyelim. Ballad in Plain D. I once loved a girl Her skin it was bronze With the innocence of a lamb She was gentle like a fawn I courted her proudly But now she is gone gone as the season she's taken. In a young summer's youth, I stole her away from her mother and sister, though close did they stay. Each one of them suffering from the failures of their day. With strings of guilt, they tried hard to guide us. Ah, of the two sisters, I loved the young. With sensitive instincts, she was the creative one. Their constant scapegoat, she was easily undone. By the jealousy of others around her. For her parasite sister I had no respect. Bound by her boredom, her pride to protect. Countless visions of the other she'd reflect as a crutch for her scenes and her society. myself for what I did. I cannot be excused. The changes I was going through can't even be used for the lies that I told her in hope not to lose. The could be dream lover of my lifetime. With unseen consciousness, I possessed in my grip a magnificent metal piece, though its heart being chipped noticing not that I'd already slipped to the sin of love's false security. From silhouetted anger to manufactured peace Answers of emptiness voice vacancies. Till the tombstones of damage read no questions but please. What's wrong? What's exactly the matter? And so it did happen like it could have been foreseen. The timeless explosion of fantasy's dream. At the peak of the night, the king and the queen tumbled all down into pieces. the tragic figure. Her sister did shout, Leave her alone, goddamn you, get out. And I, in my armor, turning about and nailing her in the ruins of her pettiness. Beneath a bare light bulb, the plaster did pound. Her sister and I in a screaming battleground. And she in between, the victim of sound. Soon shattered as a child to the shadows. All is gone, all is gone. Admit it, take flight. I gagged in contradiction, tears blinding my sight. My mind, it was mangled, I ran into the night. Leaving all of love's ashes behind me. The wind knocks my window, the room it is wet. The words to say I'm sorry I haven't found yet. I think of her often and hope whoever she's met will be fully aware of how precious she is. from the prison, they ask unto me, How good, how good does it feel to be free? And I answer them most mysteriously. Are birds free from the chains of the skyway? Bob Dylan'dan dinledik. Ballad in Plain D, e, kız arkadaşı Suzy ile ayrılmasını konu eden ve biraz da belki intikam hisleriyle e, yazmış olduğu bir parçaydı. E, Bob Dylan'ın dördüncü stüdyo albümü Another Side of Bob Dylan'ı e, bitirmek üzereyiz. E, programın da sonuna doğru geliyoruz aslında. Son şarkıya geldik. Evet bir de tabii bu albüme girememiş, albüm için kaydedilmiş ama albüme girememiş şarkılar var. Onları gelecek hafta çalacağız. O şarkılar içinde e, belki sonradan Bob Dylan'ın en tanınan, bilinen, sevilen şarkılarından bir tanesi olmuş olan Mr. Tambourine Man de var. Fakat e, gelecek hafta dinleyeceksiniz. E, bu albüm için yapılan kayıt aslında bu şarkının en iyi icrası değil. Dolayısıyla belki bu albüme alınmaması iyi olmuş. E, Bob Dylan'ın bir sonraki albümünde daha iyi bir icra ile bu şarkı yer alacak. Mr. Tambourine Man'in e, klasik hale gelmiş icrasını e, bir sonraki albümü Bringing It All Back Home 1965 albümünü çalarken e, bilahare çalıyor olacağız. E, fakat bu son e, şarkı albümün bugünkü çaldığımız e, Another Side of Bob Dylan albümünün son şarkısı It Ain't Me Babe, e, e o ben değilim bebeğim e, dediği şarkı. Yine Suzy Rotolo'ya e, referanslar olduğu düşünülen bu şarkıdan önce e, e, bu şarkıya belki ilham kaynağı olmuş bir başka şarkı çalmak istiyoruz. Bu e, ee, şarkıyı da e, arkeolojik bir çalışmayla Mahir aslında bulup çıkarttı. Benim bildiğim bir şarkı değildi fakat e, çok beğendim dinlediğim zaman. E, John Jacob Miles'ın e, Go Away From My Window isimli şarkısı e, It Ain't Me Babe'in bir anlamda öncülü kabul edilebilir. E, çok benzer bir açılış olduğunu birazdan dinleyeceksiniz. E, John Jacob e, Niles 1800'lerin sonunda doğmuş ve 1980 senesinde uzun bir hayattan sonra e, ölmüş bir balad toplayıcısı. Amerikan baladları e, üstüne çalışmalar konusunda en tanınan, bilinen isimlerden. özellikle Appalachia bölgesinin ee, yani ta New York'tan başlayıp Alabama'ya kadar inen e, sıra dağların çevrelediği ee, ve bizim programda çaldığımız Amerikan folk şarkılarının bir sürüsüne kaynak teşkil etmiş olan coğrafyayı dolaşarak e, şarkılar derlemiş olan bir müzisyen. E, çaldığı enstrümanlar arasında bir de Appalachia Santuru diye bir enstrüman var. Bu e, tokmakla çalınan santürden farklı bir e, çalgı. E, birazcık e, e, Karadeniz'de e, çalınan e, enstrümanlara benziyor. E, fakat e, onlardan farklı olarak e, perdeli bir çalgı. Bu şarkıda da e, duyacaksınız. John Jacob Niles e, çok tiz seslere çıkarak neredeyse bir soprano gibi e, bu şarkıyı icra ediyor. E, önce It Ain't Me Babe şarkısına öncül teşkil eden e, bu şarkıyı dinleyelim. Go Away From My Window. Go away from my window, go away John Jacob Niles'dan e, Karadeniz kemençesine benzer bir enstrüman olan Appalachia Santuru eşliğinde dinledik. Go Away From My Window. E, bu şarkının açılışını teşkil eden e, satır e, Bob Dylan'ın şimdi çalacağımız e, It Ain't Me Babe şarkısının da ilk satırı Penceremden Uzaklaş Go Away From My Window diye başlıyor. E, bu It Ain't Me Babe şarkısını çalarak e, zamanlar değişirken yarım, Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programının bir akşamını daha kapatmış olacağız. E, bu akşam e, Mahir Ilgaz ve Altuğ Güzeldere stüdyoda değillerdi. E, stüdyoda olmadığımız zaman ancak tek telefonla bağlanabileceğimiz için e, Mahir'in gelişinden sonra programın kalanını ben e, Güven Güzeldere ben üstlenmiş oldum. Ee, bu saati de böylece yaklaşık olarak bitirmiş olduk ve Mahir'in de söylediği gibi aslında çok nadiren becerebildiğimiz bir şeyi e, neredeyse ikinci yayın dönemi biterken bir albümün daha sonuna gelmeyi böylece e, başarmış olduk. Dördüncü stüdyo albümünü Bob Dylan'ın bitirdik. Evet bu albüme girmeyen ama bu albüm için kaydedilen şarkıları gelecek hafta çaldıktan sonra 1965'te yayınlanan 5. stüdyo albümü Bringing It All Back Home'la devam ediyor olacağız. Ee, programla ilgili duyurularımızı izlemek isterseniz zamanlar değişirken ya da Dylan alt açık radyo etiketleriyle Twitter hesabımıza bakabilirsiniz. Ee, ben e, bize biz stüdyoda olmadığımız halde e, her şeyi çok iyi organize ederek e, yardımcı olan teknik masada Selahattin Çolak'a teşekkür ediyorum. Bu haftaki program destekçilerimiz Mehmet Sacit Kılıçoğlu ve Gülseren Aslan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. gelecek hafta görüşene kadar sizi Bob Dylan'ın Another Side of Bob Dylan albümünün son şarkısıyla baş başa bırakıyorum. It Ain't Me Babe. Go away from my window Leave at your own chosen speed I'm not the one you want, babe I'm not the one you need You say you're looking for someone who's never weak but always strong to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No. you are looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part. Someone to close his eyes for you. Someone to close his heart. Someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. go melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway, I'm not alone. You say you're looking for someone who'll pick you up each time you fall to gather flowers constantly and to come each time you call.